Mhadhara utakuwa kwa unwan alhikmatu fi da'wati ila Allah ambao utatolewa na shekhe wetu Sheikh Jaafar ibn Saleh Al-Humaidi hafidhahu Allah ta'ala, na kama nilivyotangulia kusema kwamba Sheikh Jaafar yashafika kikubwa, kila mmoja ajiandae kwa lengo la kupata faida na aandaye karatasi yake kuandika zile nukat ambazo ataweza kuzitumia katika kujenga msingi wake wa kutafuta ilmu lakini pia mwingine ataweza zile nukhat kumsaidia kuweza kufanya bahthi katika masaili ilmiya ambayo yatakuwa ni mushkila kwake au yatakuwa yanahitajia ziada ya ilmu inshallah baada ya muhadhara tutakuwa na taaliqati kwa baadhi ya mashaikh ambao watakuwepo hapa mbele yangu naomba yupo shekhe wetu Sheikh Muhammad Fikri, namwomba aje mbele. Sheikh Hamza Msisidi, tafadhali mbele shekhe wangu, na baada ya hapo tutaswali kama kutakuwa na maswali yataulizwa, lakini kama hayatakuwepo na masala mengine yata yataendelea biidhnillahi azza wa jalla. Kwa hiyo nimkaribishe Sheikh Jaafar akaribia hapa kwa lengo la kupatia faida ambazo ametuandalia falyatafaddal mashkura maajura jazakallahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى ناكوزتك صلاة السلام زي مولكي امتمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekutana hapa katika masjidi hii katika wakati huu, lengo ni muhadhara na muhadhara wetu anwani yake itakuwa alhikmatu fi da'wati ila Allah. Maana yake ni hikma katika kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la dawa ni jambo adhim, jambo kubwa, na ukubwa wake unapatikana pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipowakabidhi jambo hili mitume wake kuonyesha kwamba ni jambo tukufu kwa sababu ya utukufu wa watu hao na nafasi walizokuwa nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ameeleza katika Qur'an sehemu isiyokuwa moja akiwa anahimiza kuhusiana na jambo hili mitume wake wabilkhusus mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kama alivyosema katika sura Nahl aya ya 125 ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasan wajadiluhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbik Allah anamwamrisha mtume wake lingania watu katika njia ya Mola wako bilhikmati walmawidhati alhasana, kwa hikma na mawidha yaliyokuwa mazuri. Na hapa imetajwa neno hikma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa kuhusu nini? Kuhusu dawa, kisha akapewa silaha au chombo cha kubeba dawa hiyo. Akapewa silaha ya kwanza ni hikma na silaha ya pili ni almawidhatu alhasana, ni mawaidha mazuri yenye kuvutia, sio mawaidha yenye kuwakimbiza watu. wajadiluhum billati hiya ahsan kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake na ujadiliane na hao ambao unaowalingania kwa njia iliyokuwa nzuri kwa utaratibu ambao mwisho wake utawavuna sababu hilo ndiyo lengo la dawa anayekwenda kulingania anatakiwa abebe katika nafsi yake kuwa kazi ya dawa yake ni kumvuna yule anayekwenda kumlingania na Allah subhanahu wa ta'ala anawajua waja wake sababu yeye ndiye aliyewaumba akampa silaha hizi mtume sallallahu alayhi wasallam ili mtume sallallahu alayhi wasallam aweze kufikia lengo katika aya nyingine suratu Yusuf aya mia moja na nane Allah anasema qul hadhihi sabili, sema e Muhammad, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila llahi ala basira, na waita watu kwa Allah tena kwa uoni, kwa elimu. Ana wa manittabani, hii ni njia ambayo ninaifuata mimi na wale ambao watakaonifuata bimaana masahaba tabi'un man tabi'ahu biihsan sahaba waliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu akawaagiza hadithi imekuja mtume sallallahu alimwagiza muadh ya muadh innaka taati qauma min ahli alkitab hakika wewe utakwenda kwa watu katika ahli alkitab hawa wamesoma wana shubuhat wana mambo ambayo yanaweza ikakinzana na dawa yako au yakakutatiza katika dawa yako kwa hiyo nini ambacho natakiwa kufanya jambo la mwanzo kabisa unatakiwa uanze na tauhid wakikubalia wafahamishe kuhusiana wajibu wa sala wakikubalia uje katika hatua nyingine na nyingine ni utaratibu maalum ambao Muadhi alipewa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na si Muadhi tu bali wengi katika masahaba waliishi katika utaratibu huo kwa Allah anasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani hii ndiyo njia yangu ambayo niliyokuwa nayo mimi na wale nifuata wa subhanallahi wa maana minal mushrikin inaonyesha kwamba dawa si kukurupuka wala sio kubwatuka dawa ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ukilingania lingania kwa ilmu lingania kwa uoni lingania kwa utaratibu aliouasha mtume saa sallam na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiyo kiigizo katika jambo hili katika ummati wetu sababu ndio wa mwanzo kulingania kisha wakaja wengine katika masahaba mpaka leo hii tukiwa tunafanya kazi hii basi tunatakiwa twende sambamba na njia aliyotuachia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa aya hizi mbili tunaona umuhimu wa jambo hili na tunaona fadhila zake tunaona umuhimu wa jambo hili na tunaona fadhila zake katika fadhila za kazi hii ya dawa ni kwamba anna sahibaha ahsanu nnas qaulan, kwamba dai anayelingania ndiye ambaye aliyekuwa na mazungumzo mazuri kuliko watu wengine sawa. So, mazungumzo yake yanaendana sambamba na mazungumzo ya Mtume sallallahu llah wasallam, kazi yake inafanana na kazi ya Mtume llahu alaihi wasallam, na hili yanalieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fussilat آية يا أربعين أنمي تقريبا قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أن يوبي أم باي أتكيكوا نقولي إليكوا نزوري kuliko yule ambaye aliyelingania watu kwa Allah kawalingania watu kuhusu tauhid kawalingania watu kuhusiana na ibada wa mashbaha dhalik wa amila saliha kisha akatenda matendo yaliyokuwa mazuri na hii inaonyesha kwamba dai pamoja na kulingania watu unatakiwa ubebe matendo yaliyokuwa yaliyokuwa mazuri ya ubebe matendo yaliyokuwa mema. Huwezi kuwadai kisha matendo yako yakatofautiana na kile ambacho unachowalingania watu. <laughs> Hii ni fadhila ya kwanza kwamba maduat ndiyo wenye mazungumzo mazuri. Huwezi kuyapata mazungumzo mazuri kwa wanasiasa, wala huwezi kuyapata mazungumzo mazuri kwa wanahabari wala huwezi kuyapata mazungumzo mazuri kwa wafanyabiashara mazungumzo mazuri utayapata kwa duat ila Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake kazi ya dawa ni sababul khairiyya ni sababu ya kuipata khairi ni sababu ya kuipata khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله تبارك وتعالى kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas nyinyi mmekuwa ni umma bora uliotolewa kwa watu taamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sababu ya kuwa umma uliokuwa bora ni kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana maovu mambo haya ikawa ni chachu iliyosababisha umma huu kuwa ni katika nyumati zilizokuwa zilizokuwa bora. Kwa nini? Kwa sababu wanakatazana mabaya na kuamrishana mema. Kwa dawa imepandisha ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye daraja kwenda kwenye daraja nyingine. Kadhalika katika fadla za dawa dawa ni sababu fil falah ni sababu ya kufaulu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, lipatikane miongoni mwenu kundi la watu ambao wanawalingania wenzao katika heri, kadhalika na kuwaamrisha yaliyokuwa mazuri na kuwakataza yaliyokuwa mabaya. Watu wa aina hiyo hao bila shaka ndio wenye kufaulu, wana fadhila ya dawa bila shaka ukiwa dai ila Allah kwa uthibitisho wa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika ya Imran aya ya 115 wewe utakuwa Ali Imran aya na 104 wewe utakuwa ni katika watu waliofaulu utaona fadla inayopatikana katika kazi hii tukufu kazi adhim nayo si nyingine ni kazi ya da'wati ila Allah kadhalika pia katika fadla za dawa hiya min akhassi sifati almu'minin dawa ni katika sifa maalumu ambazo wanajipamba nazo waumini ni katika sifa maalumu ambazo wanajipamba nazo waumini kama ilivyokuja katika suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar na waumini wa kiume waumini wa kike baadhi yao kwa baadhi yao wanapendana, baadhi yao kwa baadhi yao wanapendana na wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Na sifa ya muumini ni kipenzi cha muumini mwenzake. Muumini wa kiume anampenda muumini mwenzake wa kiume, kike pia mpenda muumini mwenzake wa kike, na wanaamrishana mema na kukatazana maovu. kimona muumini anafanya mukhalafa, basi inabidi utafute njia za kila aina kwa ajili ya kumtanabahisha na ule mukhalafa kwa ajili ya kumtanabahisha na ule munkar sababu hii ni sifa maalumu ya waumini katika fadhila za dawa pia kwamba na da'wata ila Allah laha al-ajru kathir dawa kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ina ujira uliokuwa mwingi al-ajru kathir katika fadhila zake kazi hii ina ujira mwingi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Mas'ud al-Ansari, hadithi aliyotoa al-Imam Muslim sahihihi, anasema man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yeyote ambaye atakayejulisha watu kuhusiana na kheri, basi atapata ujira mfano wa yule aliyetenda. Na kwanza wetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam kila atakayefanya kheri mpaka siku ya kiyama basi ujira wa mtu yule unamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam na atakaozaliwa huko nyuma mpaka kiyama kitakaposimama kila atakayefanya kheri basi atapata ujira wake na ujira mwingine utakwenda wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa hakadha na hivyo hivyo masahaba tabiun kaleo leo mashekhe zetu waalimu zetu wanaotusomesha wakatufanya tukajua dini sisi tukailingania dini hiyo kila ambayo utakayemuongoza akafanya kheri basi ujira wako utamfikia yule ambaye aliyekusomesha, na yule atakayefanya pia utakuja, utakuja kwako, utakwenda pia kwa yule aliyekusomesha, kama ila dhalik, mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii ni fadla ya ad ila llahi subhanahu wa ta'ala. Sasa maudhu yetu ni alhikmatu bidawati ila Allah hikima katika kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunatakiwa tufahamu nini maana ya neno hikma baada ya kuona muhimu na fadla jambo hili tukufu jambo hili adhim la da'wa jambo hili linahitajia nukta ya msingi ambayo ni hikma nini maana ya hikma alhikmatu fi lugha hikma katika lugha isabatu lhaqi bililmi ilmi ni mtu kuipatia haki kwa elimu na akili ukiwa na elimu ukakosa akili bado hutoweza kuipata hii haki na ukiwa na akili ukakosa elimu pia hutopata hii haki ambayo kitendo hichi cha isabatul haq ndio kinaitwa kinaitwa hikma kwa hiyo mtu anaweza akawa na ilmu mtu anaweza akawa na ilmu akaitumia ile ilmu katika mahala isiyokuwa ya kwake elimu ile badala ya kutengeneza ikaharibu wahakadha tunaweza tukasema mtu akiwa na akili nyingi kisha akatumia akili zake bila ya elimu akili zile zitakuwa ni zenye kuharibu badala ya kutengeneza kwa hikma ni vitu viwili kuipatia haki kwa akili na kwa elimu hii ni katika lugha na tunasema lugha taarifu ya lugha inakuwa ni ausa kuliko taarifu ya kiistilah taarifu ya lugha vinaingia vitu vingi hii hata katika mambo ya biashara mambo ya mambo kijamii hawezi mtu akaja na akili zake kuelezea jambo linalohusu wanajamii fulani ambao hajui wanaishije kwa akili tu atakosea lazima akitumia akili atumie na elimu ambayo itakaomuongoza namna ya kuweza kuishi na jamii ile hata kama atakuwa anakusudia haki hatoweza kuifikia ile haki atakuwa amekosa moja katika nyenzo zitakazoweza kumfikisha katika hiyo haki na mtu aliyekuwa na hikma anaitwa alhakim mwenye hikma anaitwa alhakim na alhakim ni ismu min asmai llahi subhanahu wa taala alhakim ni ismun min asmai llahi subhanahu wa taala kwa maana ya almutqin almutqin mtu mwenye utulivu na anayefanya mambo yake kwa itqan kitaka kufanya jambo kabla ya kuliendea lile jambo basi ikiwa linahitajia ufuatiliaji wa kina anafanya ufuatiliaji huo anaomba ushauri anauliza watu wenye fibra anaweza akalichelewesha mpaka pale ambapo atakapoona linafaa kuendewa ma dhalik kwa vijana tuwe mfano wa kuchumbia kabla ya kuoa ili uweze kupatia bidi ufanye itqan katika kuliendea lile jambo fuatilia kuuliza kwa ambao wanafahamu pale unapokwenda kuoa akapokuwa limeonekana jambo hilo halina mashaka halina matatizo basi unaliingia ndio maana wakapatikana washenga wazee wenye hikma na busara ambao wana umri mrefu wanamjua mzazi wa binti unayotaka kwenda kumwoa kadhalika wanamjua kama ni upande wa kike wanamjua mzazi wa kijana anataka kuja kuoa hao wakikubali basi wanatumwa kisha anapeleka ujumbe wanaongea watu wazima jambo linakwenda kwa hiyo mtu mwenye hikima hafanyi kitu wala hatendi kitu isipokuwa kile ambacho ana uhakika nacho hata akija kukosea ni kwa sababu ya makosa ya kibinadamu akimwambia lakini kimsingi anakuwa amefuatilia vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala jina hili linakuwa na maana alladhi la yaqulu wala yaf'alu illa sawab kwa maana hii haiji kwa wanadamu ambaye hasemi wala hafanyi isipokuwa lililokuwa la sawasawa sawa kwa mwanadamu anatakiwa afanye tarayus na kuchunguza na aingie ndani katika kuangalia mwisho wake itakuwa vipi. Kisha akifanya sawa, atapatia watakosea, lakini kwa asilimia kubwa mtu huyo atakuwa karibu na kupatia au atapatia. Hii ni katika lugha, katika al-istilah al-hikma maana yake ni al-isabatu fi suluki da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala imeleta maana ya hikma katika dawa ili tuingie moja kwa moja katika maudhu istilah maana istilah katika hii huu muhadhara ambao tunao endelea nao sasa hivi alhikmatu alisabatu fi suluki da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala فيما يتعلق بموضوعها ووسيلتها واسلوبها ووقتها ونحو ذلك حكمه ni alisabatu fi suluki da'wati ila Allah ni kupatia katika ile njia ya kuelekea kwenye kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala dawa ina suluku ina njia zake ukikosea njia hizo dawa umefeli dawa inahitaji upole inahitaji ulaini inahitaji uwe na tabia nzuri uwe na linu ljanib walau kunta fadlan ghalidha alqalbi lanfaddu min haulik ungekuwa msusuavu wa moyo wangekukimbia walioko pembezoni mwako Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama angekuwa na tabia hizo, wala asingewapata wale ambao aliwapata katika daawa yake. Hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Ha hapa ni elimu tu.